บุ๊กทูแปดสิบสี่สตีรีอินโอซัมดสเซต อดีตการสี่พรเทคลอสต์สตีรีอ่านร r a t i ผมอ่านแล้ว Bral sam brala sam ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Prebral sam cel roman Prebrala sam cel roman เข้าใจ Razumeti ผมเข้าใจแล้ว Razumel sem. Razumela sem. ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Razumel sem celotno besedilo. Razumela sem celotno besedilo. ตอบ Odgovoriti ผมตอบแล้ว Odgovoril sem, odgovorila sem ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Odgovoril sem na vsa vprašanja. Odgovorila sem na vsa vprašanja. ผมทราบแล้ว ผมได้ทราบแล้ว Vem to. Vedel sem to, vedela sem to ผมเขียนผมได้เขียนแล้ว Pišem to. Napisal sem to, napisala sem to. ผมได้ยิน ผมเคยได้ยินแล้ว Slišim to, slišal sem to. Slišala sem to. ผมกำลังรับ ผมได้รับแล้ว Grem to iskat. Šel sem to iskat. Šla sem to iskat. ผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้ว Prinesem to. Prinesel sem to, prinesla sem to ผมซื้อ ผมได้ซื้อแล้ว kupim to to sem kupil to sem kupila ผมคาดไว้ว่า ผมได้คาดไว้แล้วว่า pričakujem to To sem pričakoval, to sem pričakovala ผมอธิบายผมได้อธิบายแล้ว Pojasnim to To sem pojasnil To sem pojasnila ผมรู้ผมรู้แล้ว Poznam to to sem poznal, to sem poznala.